Chitino, kiel constru materialo. Skeletoi de insectoi, au cancroi, estas stabilai, flexeblai, cae malpesai. Ien ideala combinaggio. La cefa consistero chitino povus farigi baso por dauripovai construai cae laborai materialoi. Scaraboi formicoi au cancroi protectas in per chirasso el chitino contrau el secigio au vorai malamicoi. La natura materialo estas same consistero de malfacile discrachebli chirassoi de cancroi same kiel de flugiloi de libeloi au de la mola scelo de farunai vermoi esploristoi nun elaboras che chitino povos estonte esti applicata same mult flanke, kiel en la natura medio, ancau en construado, cae en aliai industriai branchoi. La defio consistas en tio, ali construi chemie chitinon tiel, che ec estos novai materialoi do exemple solida shaumo, combinitai labor materialoi au tavolizoi. Tiu cele, chitino devas esti chemie modifita, exemple per el tiro de aquo, mineralizigo, au per aldono de schaumigiloi. Precipe en la sectoro de construado, la besono pri nov tipai constru materialoi estas enorma. Tradiziai constru materialoi causas nun tempe considerindan parton de la tut terai en aerigoi de carbon dioxido. Cai se la construajoi tiam iam estos mal construitae, tiam ec estos granda amaso da rubo el cio la reciclado de combinitae materialoi estas gis nun nur tre limigite ebla. Eblan alternativon ofertas biologiae combinitae materialoi, ciui estas organike malconstrueblai, nevenenae, cae recrescantai. Tian materialon nun disvolvis gruppo de esploristoi de la Universitato de Stuttgart. La teamo successis producti tiel nomatain chitosan-lino biocombinajoin. Tiui materialoi consistas el lino fibroi, kiel pli fortigante elemento, ca el la biopolimero chitosano, kiel ligilo. Tio estas chitino derivajo, do chemia ligajo kiu estas derivita el chitino. Tio povus estonte servi kiel anstatauajo por tavo ligno, cae lignofibrae platoi, do por mebloi, partoi por automobiloi au scheto bretoi. Contraue al materialoi kiwi basigas sur celluloso, quiu estas la cefa consistero de la ciel vandoi, chitino estas hidrofobia. Tio signifas che la substanzo ne absorbas aquon, cae estas protio resistiva contra uscimo. Depende de la prilaborado, chitinae materialoi povas esti faritae malpli flameblae au aparte portivae. Ciel liveranto de chitina crut materialo povus interalie servi la industria bredado de insectoi. Tiu sectoro jus crescas ciu case, char insectoi pli cae pli ofte completigas en la industrio de bestai nutrajoi, soion, maizon au fishain muelajoin, au estas utiligatae ciel fonto por proteino, por aquoculturoi, cae por la nutraj industrio. Chitino nun tempe estas utiligata nur je malgrandae quantoi. Tio povus shangigi. Por recicleblae materialoi, la naturajoi estas fin fine el stare taugae.